Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës ju prezanton ligjëratën me temë Ardhja e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pejgamberin tonë Zoti Dhul Xhelal e ka çue në dynjat për me këshillu këtë popull edhe me me me bo rahmet përmi këtë ymet. Për me mrrimjet e këtyne netve nuk dina m'u gëzue na muslimant, sidomos kur e përmenum Muhammedin alejhi salatu ve selam edhe ardhjen e tina, edhe rahmetin e Zotit Dhul Xhelal, çka ka bo Zoti rahmet me çumjen e tina në dynjat, na nuk mujna kurr një herë Në Tevrat, në Zebur, as në Inxhil, se për po na shkon të lash. Neste'idhu billah, ve idh kale Isebnu Merjeme, ja Muhammed, kujtojau ti ymetit tonë, kur ka thonë Isa i Merjemes, që është falun pa babë veç pej nonës, ja beni Israile, u ka thonë ej beni Israil, Inni Resulullahi ilejkum, une jam Resuli i Zotit te ju. Zoti mu më ka delegu, m'ka çue te ju Resul. Resul i thonë, kur e çon dikush dikon te një, te një, te një popull ja te dikush, Për një sen me për me porosit, e për resul Zoti i ka çu te na për me na tregue çka duhet me punue, me na mësue dinin e Zotit Dhul Xhelal. Por jo veç kaq, jo veç resul, po më ka çu edhe musaddikan lima bejne jedejje minet Tevrati, ve mubeshshiren bi Resulin je'ti min ba'di smuhu Ahmed. Edhe jom ardhë me ju dhonë myzhde me një pejgamber që do të vjen mas meje, edhe emnin e ka Ahmed. Pejgamberi i ynë vllazën musliman u thirr me shumë emna dhe si emna kryesorë që vetë ka thonë me një hadisi sahih, janë pesë. Muhammedi alejhi salatu ve selam ka thonë, ene Muhammed, unë jam Muhammed, ve ene Ahmed, edhe jam Ahmed. Ve enel mahi edhe jam mahi që me mue Zoti qyfrin e fshin, ve enel hashir edhe une, une jam hashir, që kur të ngjallna une para me tanë e krejt mahlukatet, kanë m'u ngjallë para huzurit Zotit, Muhammedit Zoti Dhul Xhelal për hak Muhammedit ka thonë, ja Muhammed, ty s'kemi çu n'dynjat për tjetër sen, vetëm për me bo rahmet në dynjat, për qeta të kum falë dhe të kum çue në dynjat. Ai që nuk i beson Muhammedit, pshton prej belave t'dynjas e jo prej t'ahiretit, veç apet rahmeti i Zotit me Muhammedin e mrrin edhe ato që s'kan pru iman. Ata që s'kan pru iman, rahmeti i Zotit i mrrin që s'i lëshon toka umumi, E e qesin një zo ato që kurrë vesh i insonit sen ma të mirë edhe ma të hijshum s'ka ni, se sa që të të linë qato kur t'i preku une rezat e xhenetit me i të. Fe edhulu, ve evvelu men jedhulul xhennete. Une jom ma i pari që kom me hi në xhenet. Ve meije fukaraul muhaxhirin. Edhe bashkë me mua ma s'pari kanë me hi fukarat e muhaxhirve që kanë bo hixhret bashkë me Muhammedin që e kanë lon krejt mallin e evladin e gruen e pasunin e shka kanë pos e kanë lon në Meqe e kanë shkue mas Muhammedit alejhi salatu ve selam e kanë dhon shpirtin për to edhe që ka dhimë E masanena po thot, unë e hij edhe krejt ymeti jem do t'hin n'xhenet. Asnjë ymet s'ka që hin në xhenet pa hie unë edhe ymeti jem. Sallallahu ta'la alejhi ve sellem, ve la fahre, edhe unë s'livdohna me këto, po e kallzoj nimetin e Zotit që ma ka dhonë Zoti xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu, se këto për livdim nuk e kam. Po njo prej shejeve të kryesore që i kemi në Kur'an, nesteidhu billah, elem tere kejfe feale rabbuke bi es'habil fil. Ja Muhammed, a ke ni po thuja, ose a ke ni shka ka bo Zoti dhul xhelal me es'habil filin. Kur e çoj, pej Jemenit Ebrehi, i çoj filat edhe ushtrin i mur me shku me prish Qaben, e maroj n'Jemen një, një, një shpi t'madhe si xhenet, edhe deshti me i kthye myslimantë me ftyr pej Jemenit e me jau prish Qaben që e kish beku Allahi dhul xhelal, e i mur ai Ebrehi, krejt ata ushtrin e vet dhe konë fuqi t'madhe, Me shkue me bo harab Qabën. E qitu tash Zoti Dhul Xhelal në qatë sene Pejgamberi është ngarkue në barkun e nënës vet edhe në qatë sene ka lin Pejgamberi kur, kur e ka bo Zoti helaq Ebrehin me krejt ushtrinë e vet edhe me fila. Nesteidhu elem tere kejfe feale rabbuke bi as'habil fil, Zoti tu e marrë pej xhehnemit ka një gur të vogël krejt edhe e shkoj ja lshoj gjithsecilit ushtar edhe gjithsecilit fil ka një përsipri fe xhealehum ke asfin me'kul e i boni cop cop sikur mishi që i hohet që mundet kafshatën me shti n'gojë qashtu Zoti i boni kun fe jekun e i tha Allahi me këtë fjalë I tha Allahi ushtrisë Ebrehit, ej budall, ej zullumqar, ku po shkon ti me prish atë ven, ku po shkon ti me bo helaq atë ven, që në atë ven ka me ardhë i dashni jem, Muhammedi që për të e kum falë këtë alem. Edhe kum thonë levlake, ja Resul Allah, ma halaktul eflak, mos me konë ti ja Resul Allah, s'e kishna falë tokë as qiell, e ti po don me shkue me shem atë ven ku ka me ardhë, ma i dashni insan i bijve t'hazreti Ademit në ta. Hiqmeti i madh është në qët ven këtu, Ti po lyp deve. Ky u kthye i përgjegji atina. Tha unë e jom i zoti deveve, e jom ardhë me lyp hakun tem, i zoti Bejtullahit është qetërkush, e aj e lyp hakun, a unë pe lypi hakun e deveve, E në Iran, edhe sot shkojnë hallku e këqyrin aty për ibret, kur u shkyen atë ku hanena prej zelzeles, kur ju rrxun putat pej sajna që i ka pas vjerrun edhe u, u shkyen tana u bonë copa copa. Pejgamberi alejhi salatu ve selam, vllazën, brez mas brezi, pej hazreti Ademit e tek deri në që ardh në barkun e atina hazreti Eminës, Edhe të Abdullahit, gjithnjëherë nuri i tina, ka bote le e dy dhe ka shkëlqye, pej ni, pej ni babës, pej ni rahmi ka dalë dhe në qetrin rahm. S'mund me u largue shumë me folë, lidhje me prejardhjen e tina me shkue larg ma, ma, ma si veç po i flasim disa sene, që janë ma afër për natën e santit, Edhe për disa merita që duhet na qysh duhet me dasht Muhammedin Alejhi Salatu ve Selam. Ma s'pari, pejgamberi jonë sallallahu teala Alejhi ve Sellem ka thonë vllazën, shefaati li ehlil kebajri min ymmeti, shefaati jem, ai që më donë mu, edhe e beson shefaatin tem, Ve tahte livai kullu nebij min adem ila ila lë amë. Sa ka ardh pejgamber pe ademit e tej sot krejt nër bajrak tem do të jenë ka thonë pejgamberi alejhi salatu ve selam. Krejt pejgamberve do t'i drejtohen musliman insant me bo shefaat Asnjë s'guxon, s'do të mund e merr at sen që e ka pejgamberi se ju ka dhënë veç këtina për me ju bo shefat halkut. Se gjithsecili insan, gjithsecili pejgamber do t'i kujton senet e veta edhe do të thotë nefsi, nefsi, ja rabbi pshtom mu. Veç Muhammedi jonë jo, pse? Zoti ka thonë surei Feth, inna fetahna, li jagfire leke Allahu ma tekaddeme ve ma teehhare min dhenbik, Kurrnji pejgamberi në dynjat, Zoti s'i ka thonë, t'i ka kapërcy të gjitha senet përpara dhe përmapa gjynahet tua, s'ka me t'u përmenë. T'i ka falë Zoti. Pejgambert mezi se s'kanë pos edhe gjynahe, i ka ru Zoti me gjynahe, po ka pos, ka bo vaki para pejgamberllëkut me pos donji gjynah, për pa i ardh hala pejgamberllëku. E atëherë pejgamberi nuk e ka gajlen e nefsit vet, veç e ka gajlen e ymetit. Tonëve do t'u shkojnë në ren, pej Hazreti Ademit do të thotë shko ma poshtë, Hazreti Musas, Hazreti Ibrahimit, Hazreti Isas, do të thotë shko edhe ma poshtë, kur vinë te Hazreti Pejgamberi, qaty do të gjejnë insant shefatin, ata që janë ehli iman, edhe Pejgamberi a.s. mekami Mahmud, Çka, çka nuk e çka e ka pa me sy në xhennet, në xhehnem s'e le me shkue. Pra në qoftë që ju kanë mshefë, i kanë shku pe e po, prap ka me shku vetë pej xhehnemit me i nxirë, hazreti Muhammedi a.s. E një njeri që ja din këtë vleft tina, e ka këtë muhabbet në zemrën e vet, Pra ai që s'i beson s'ka edhe me mrri, e na jem pej atyne që na ka bo Zoti nasib e edhe e besojna, edhe ishalla Zoti zylxhelal na e bon nasib me konë nër bajrakun e tina, ditën e hashrit kur dalim para huzurit Zotit, ja rabbi. Vllazën këtë natën e sontit, Para se ka ordh Hazreti pejgamberi, ka fillu me ordh Hazreti pejgamberi, është që kjo nota e në, ma e para not e xhumos e në mujin e rexhepit ma të parën not. Sivjet ka qëllue ma e para dit e e dyta not. Se nota është gjithë përpara ditës. E ka qëllue nota E mujt dita e mujt rexhepit sot është e para, nata e xhumos është sonte. Muhamedi alejhi salatu ve selam para 14 shekuj në kitë natë, nuri i tij na ka bo intikal pej rahmit babës Abdullahit e ka ra në rahmin e Eminës. Edhe ka fillu me ardh në dynja. Qysh qysh ka thot Hatibul Bagdadia lidhje me këtë natë. Erdan Bejdae është një tokë e bardhë, turabuha kel fiddati e ka dheun si duka, sikur sermi, siatuha mithlu dunja seb'a merratin, gjanësia e tina është so shtatë herë dynjaja, Unë po flas edhe ju thuni amin për hyrmet kësaj nate dhe kësaj duaje që e bojnë këto melaqe bashkë me neve, edhe ata që s'i kem nëpër xhamia e janë ymmeti Muhammed, pash madhninë tone duaja e tyne bonjau nasib me mrri edhe ata bashkë me neve, ja rabbel alemin, vllazën muslimon, ma fort janë dhimtë, Te na që s'jem tu e ditë çka jemi, se sa që kemi eksike e në ibadet. Vllaznit tonë, evlatë tonë, nuk janë tu ushqye kurr një herë me të mirat e Zotit dhil xhelal, Zemrat e vllaznive tonë dhe djemve tonë e cikave tona nuk janë tu u lagë me rahmet zotit kur një tokë që s'lagët s'qet bereqet një insan që veshtë e tyne s'nin çka ka thonë zoti e pejgamberi nuk ka hajr pej atyne zemrave Ato zemra janë zemra të thata, nuk del prodhim pej tyne, por na si prind të tyne, si vllazën tyne, mos të bojmë na bet dua, po të bojmë na hajr dua, e lutim zotin, inshalla zoti bon rahmet neve dhe në ta, ja rabbel alemin. Pejgamberi alejhi salatu ve selam, ka thonë, Mimma sivahuma, një njeri që e don e ka muhabetin e Zotit edhe të pejgamberit në zemër të vet ma të madhe se krejt tjetërkunit. Qaj e gjon amëlcinën e imonit e në zemrën e vet. Një njeri që e don Allahin edhe Resulin e Allahit ma fort se djalin e çikën e mallin e vllaun e gruen e krejt çka ka mi këtë të utë. Njoni një herë ke tu shku udhës se në këta, mos o qurë, mos u bo tepër. Jo, jo, jo. Ke një herë njoni tu shku udhës edhe thirrke me një zo të madh. Në të pejgamberi alejhi salatu ve selam shkojke në rrugë, e thojke, ja Muhammed, Pejgameri tha, vejleke tha mjeri ti, tha po pse po vet, ve ma adedte leha, tha shka ke pregadit për kijamet që po vet kur o kijameti. Ky ky tash iu përgjegj, i tha, jo vallahi tha ja Resulallah, kurgjo s'kum pregadit veç uhibbullahe ve Resulehu, tha veç e du Allahin dhe e du Resulin e Allahit, tha qito e kum pregadit, tjera pak sene kum pregadit, Pejgamberi alejhi salatu ve selam i tha, "Ente mea men ahbebte tha atëherë ti je me çata që të dush. Me çato që të dush, me çato ki me kon n'xhenet." Edhe na mos mujshim fort me bo ibadet. Bile e do pejgamerin sallallahu teala alejhi ve sellem dhe Allahin përpara xhel-le xhelal, ishalla Allahi bashkë me to na shtin në xhenet nesër kur dalim para huzurit Zotit, ja rabbel alemin. Kale Hazreti Musa i tha Zotit, ja Rabbi ve men Ahmed, kush është ky Ahmedi? Kale teala, Zoti i tha, ma halaktu halkan ekreme aleje minhu, s'kum falë, tha, kurrnjë mahluk, pej mahlukateve, kërkon ma t'nershum te une, se Muhammedin alejhi salatu ve selam se Ahmed. Soti ketebtu ismehu mea ismihi fil arshi. Ja ku e kum shkrue emnin e tina me emën tem n'arshur rahman, kable en ahlukas semavati vel ardh, halo pa e fal tokën dhe qiellën. Zoti Dhul Gjelali ka thonë Hazreti Musas. Ve innel gjennete muhrimetun ala gjemiil halki hatta jedhuluha huve ve ummetuhu. Edhe gjenneti është haram, kërkush s'mundet me hi n'ta, pa hi e Muhammedi edhe ymeti i tina. Qerat përmas, masanej kanë me hi n'ta. I bojnë pastër nuk shkojnë të gjithë, po gjithnjëherë jonë të pastër. Saimune bin nehar e ruhbanun bil lejl, natën, ditën ninojnë e natën falen për mu. Tha ja rabbi pra bom pej ymetit qatij pejgamberit masi koka ashtu. Gjithë embijat është në qitabe që kanë thonë pej ymetit Muhammedit t'ishum kanë qyre vllazën ku e ka burimin fjala e mevludit që ju e ngoni për ditë Ty me ato e në gjennet n'darin gjelal insha Allahu teala. Për teseli të Hazreti Musës pejgamerit Zoti dhul gjelali tha, ti je ardhë shumë para, ai ka m'ardhë shumë prapa te, veç ty bashkë me Muhammedin, une me emërzu, une insha Allah do t'ju bëj bashkë tubë, nesër kur të shkojnë në ahiret, Një herë pejgamberi e kënojke Kur'anin, sal, Allahumme salli ala Muhammed, e shkoj një ven e e kënoj, tha, Hazreti Ibrahimi shka ka thonë, ymeti vet ju kanë bo ibadet putave, kryqave. E tha rabbi, innehunne adlalne kethiren minen nasi, femen tebiani fe innehu minni. Ja rabbi, qita i qitën në dalalet shumë insan të puta, të kryqa. Ja rabbi, veç aj që m'bohet tabi mu, e qaj o pej meje, aj që s'm'bohet tabi mu, ti je Allah bo çka dush me ta. Shkoj e, e kënoj, Hazreti Isa shka ka thonë, Hazreti Muhammedi alaihi salatu wassalam nisi po kan i çoj durt përpjetë pej Arshur Rahmanit edhe nisi po thot ummeti ummeti ya rabbul alamin as nuk tha si Hazreti Ibrahimi as nuk tha si Hazreti Musa po i çoj durt për pej Arshur Rahmanit Edhe nisi po kon edhe po thot, ja rabbi, fale ymetin tem. Nuk tha bon me ta çka du se janë kullët e tu, nuk tha si janë një falsh, ata që janë mas meje, si tha Hazreti Ibrahimi, po tha, ja rabbi, ymetin me ma falë, se ma ke bo vad, ymetin me ma falë. Zoti xhelle xhelaluhu e xhelle shanuhu, e çoj Hazreti Xhibrilin, e i tha Hazreti Muhammedit, ja rabbi, Elhamdi koft Allahit dhul xhelal, kam ymyt në Allahin, edhe s'kemi shybhe hiç, që Muhammedin ton zoti ka me knaq në ahiret. E Muhammedi s'knaqet pa ja fal zoti ymetin e tina. E kjo është një shefat ma i madhi ymetit Muhammedit, edhe një ymyt ma i madhi ymetit Muhammedit. Allah, ja rabbel alemin, xhymle ymeti Muhammed, për hyrmet Muhammedit, Rahmet boftë n'dynja te neve edhe në ahiret kur shkojna para huzurit zotit, ja rabbel alemin, ja rabbi vlazen muslimon për hyrmet kësaj nate që ka fillue ardhja e nurit Muhammed Alejhi Salatu ve Selam, që e ka vetë Xhabir ibn Abdullah i ka thonë, ja Muhammed, qysh e ka fillu zoti këtë alem me kriju? Ka thonë, or Xhabir, ma s'pari Zoti e ka krijue nurin e Muhammedit, nurin e pejgamberit tonë për veti, po thotë, pej nurit vet e ka falë Zoti. E pej nurit pejgamberit i ka falë arsh e qyrs e tokë e qiell e tona sene, çka kon alem, Zoti, dhul xhelal, i ka falë pej nurit Muhammed a.s. Krejt myxhizet e pejgamberve që kanë ardhë para pejgamberit, janë myxhize që pejgamberi ynë ka dhonë dritë atyne myxhize. Pejgamberi ynë vlazën është si dilli, dilli kur të rrezit edhe kur të delet në të lenë, kurrnji yll n'qiell nuk duket. Ai ke lonë në stëmë xhehnemit e i orë më kallxua, e di besën qi ma ke dhonë qi unë do t'i gruju ymetin tonë mas teje. Hazreti Xhebraili më thotë, vallahi, jo, ja Resulallah, veç, kush para teje nuk do foli, pari je ti, e tjert do të folin përmas teje. Inshallah, Allahi dhul xhelal s'na e bon nasib, mush mongë, na e mos me na pa Muhammedi, a.s. Vllazën muslimanë. këtë resul që e ka çu zoti n'dynja. Krejt njerëzit e përparshëm, kur kanë shku në atë ven ku ka shkel pejgamberi me komë t'veta jonë ra e kanë puth. I kanë vetë pse, kanë thonë se këtu ka shkel koma e Resullullahi sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem, n'Tebuk o konë e dishme që pejgamberi ka ardh dej aty, kur kanë hi ulemaja e përparshëm, Në Tebuk s'kan ec me kundra, po i kanë hjek nallënet edhe kundrat, tuj e ditë se ka shkel koma e Resulullahi sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. E na vjen shtirë neve kur t'ja nim zonin me ra salavat me thonë Allahumme salli ala Muhammed. Vëllazën Ja rabi krejt muslimant e dynjasë ka i kemi ngusht tuj vujt pej t'këqijave të ehli qyfrit dhe delaletit Po të malin të onë për hyrmet të këti muj që kemi hi edhe të Muhammedit Shliroji zot, ja rabbel alemin Lillahi l-Fatiha